كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد زغوري je تارك Mi smo prošli put započeli nešto pričati o, o džinima i šeitanima, nakon što došli poglavlja o melecima. Pa smo došli do pristolja Iblisa i rekli smo da njegov pristolje je iznad vode, to jeste iznad mora, kao što Allahom poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, aršu Iblis fil bahr, pristolje je iznad mora i on šalje svakoga dana svoje zaslanike da zavode ljude. I onaj što i najviše zavede, taj naj, bliži njemu. Pa mu dođu pa mu daju izvješte, pa mu kažu, dakle jedan od džina, odnosno šeitana kaže, zavadio sam toga i toga, naveo sam toga i toga da se napije, naveo sam toga i toga da počne budu, šeitan kaže nisu činio ništa. Sve dok mu ne dođe iz slavi pa kaže, rastavio sam čovjeka i ženu, kaže, ti si mi najbolji. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje u šejtanima inne šejtane kad jaisa ya'buduhu al-musallun walakin fi tahrish bainahum Šeitan je izgubio nadu da će ga obožavati klanjači, ali on i nagoni da se svađaju. Tako Također Allah poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle u istom tom hadisu gdje govori sallallahu alejhi ve sellem o džinskom udjelu šejtanskom djelovanju na ljude ističe to djelo zavađanja čovjeka i žene i to je ono što čime se šejtan danas zadovoljava da muslimane zavađa i to je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao vi znate kad se imam Edi na Mimberu da mu jezin uči, šta uči? Inna Allahe wa melaikete mi salluna ala nabi. Tako. I onda, šta kaže? Amin, amin, amin, tri puta. Mi ćemo reći za slične situacije, dakle, šta će him ono? Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tajem beru aminu. Pa su ga sahabi kad se dakle, završio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kaže šta se aminu? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve učio sam, molio sam Allaha Đalešanu da, pa je zamolio Allaha Đalešanu tri stvari. Kaže da ne uništi moj umet općim potopom, da ih ne uništi sušu i da ih onaj, ne dozvoli da ona jedni druge ubijaju. Pa kaže Allah ne govorio na prve dvije stvari, treću mi nije udovoljio. I to je ono što sam se šitan da zadovoljio danas, da zavađa muslimane. I vi pogledajte recimo koliko su muslimani u svijetu generalno zavađeni za sebe, suvišno o tome pričati. Dakle, svakodnevno se to, to vidi i uvijek neko pokušava dakle, da muslimanima ubaci kosku koji će se oni svađati da bi oni mogli da ostvaruju, dakle neprijatelji da ostvaruju svoje planove. Također, kada Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o, o sihru, odnosno o šejtanovom šeitanovom odjelu, udjelu u čovjekovom tijelu, kaže sallallahu alejhi ve sellem, šejtan stavi svoje čeljusti na srce čovjekovo kaže ako spomene Allaha, šta je spomene Allaha? Kao da bi da nešto rađi, dakle samo da se zaštiti od šeitana, kaže Allah subhanahu wa ta'ala ga otina, odnosno šeitan pobjegne. A ako zaboravi, onda šeitan mu to njegovo srce probuta oba, oba ga. Pa kaže sallallahu alaihi sallam, dar kele vesu nas. To je ta vesvesa koja ljude obuhvata. Također kaže sallallahu alaihi sallam, spomnio sam taj hadis prošli put, el haq wa yahdurha shaytan wa hasad ibn ibn adam urok je istina i prisustvuje šeitan. To jeste, šta znači urok? Kako se uriče? Neko ima jako oko ili jak pogled. Zato Allahom poslanih sallallahu sallam, kad neko nešto vidi kod svoga brata pa mu se to svidi, neka kaže, maša Allah, te barike rahman. Jer kaže sallallahu sallam, la'in haq. Također u jednoj predaj stoji, kaže, ma ekthru ehl kubur min la'in wal hasad. Kaj najviše stanovnika kaburova, dakle ljudi umiru najviše od čega? Od uroka i od zavisti. Ja sam pitao jednog šeha, imao sam 5 godina problema sa leđima, ja njega kažem, pitan ga šeha, šta mi se dešava? Dakle, ne mogu da nađem lijeka kod hećima, dunjaluka nema, dakle, hećim sve, sve završili. Ništa dino, ono, hirurzi ovo, ono, ništa, kaže doktor, Armine, posle epirona ne postoji tablete za tebe. Epiron su tablete za epilepsiju, dakle, ono, kad se neko bandači, njemu ko baj pomažu, meni nisu pomogli. I kaže meni šeho ovako, kaže, to ti dolazi od uroka, a urok se dešava na sljedeći način. Kaže, kad prolaziš kod, kraj onoga ko te nehaje, kad prolaziš kraj onoga ko te nehaje, kaže, on obori pogled. Selamiš se, reko, ne selami. Kogod je novotar, reko, ja ga ne selami. Kaže, kad prođeš kraj njega, on kada je pogleda te ovako u leđa i te, kaže, taj njegov pogled udara te u leđa. Ja kažem širiku, zanima me zašto taj, šta taj pogled može, jer to je Allah Đelešanu tako dao u dušama ljudi da utiču na tijela drugih ljudi. A odatak dolazi i pravljenje sihra u recimo definiciji sihra kaže e, pomozite čvorovi i puhanje čvorovi kad se puš, prave i puše se u njih kaže sa željom dakle on ima nijet dakle taj nijet sihir vaza, sa željom da utiče u životu i tijelu onoga kom je pravi sihr dakle on je već naumio a šeitani mu pri tome pomažu i tako se sihr pravi e sad ne se baviti sihrom Thank Kaže sallallahu alaihi wa sallam, odnosno Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je u hadisa u Sejda je govorio, A'udhu billahi min sami alani min ne šeitanir rajim, utičem se Allahu onome koji čuje i onome koji zna od prokletog šeitana, min hemzihi, wa nefhihi, wa nefhi, pa kaže, hemzu, smrt, al-hanak, ili epilepsija, To je šetano odjelo. Epilepsija je šetano odjelo, to jeste obuhvata čovjeka, čovjek pada. Kaže čovjek, zove me, kaže, imam problema sa džinima i šetanima i ne mogu naći da spavam. Šta osjećam? Kao osjećam ovaj pritisak. U prsima osjećam pritisak. To može svako da ispita. Dakle, ako se budi noću, ima ona... Tu je taj uzda, hemza. Hemz, kad te šetan hvata noću za, za grkljanje zbog toga je od suneta Allahom poslanika sallallahu alaihi se spa, spava kakav čist, to jest pod taharatom, pod abdestom, sa zikrom. I drugo je noćni zikr koji se uči pred akšan, a od njega se razlikuje zikr za spavanje. Kada čovjek uči zašto. I zato je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam Hasan i Huseinu učio zašto. od džina i od šeitana. On kaže, od njegove oholosti. Jer kaže sallallahu alejhi ve sellem kad je vidio dvojicu da se svađaju i kaže ja znam riječ kada je rekao ona go odsko pustilo ga to. Sam da kaže odbila nešto radi. Pa kaže Allahu poznaj se da sam rekao ti da kažeš odbila nešto radi, ja nisam ja budala. Onda je to došlo. Nefh, to jeste kibur, to jeste oholost od šejtana. Wa nafhihi šiar, on kaže u pjesništvo, to jeste njegove riječi, kada se neko bavi šejtanskim riječima. Danas je toga Dakle, i više nego previše. Više nego previše. U vokabulari tu jeste, u, u, u razgovor među ljudima, kako ljudi započinju razgovore, kako ljudi završavaju. Ja inače, kad stanem s čovjekom da pričam, kad s ljudima dogovaram poslove, kažem, šta da ne kažem ja, imaš uslove pod kojima ćeš da radiš. Ne smiješ, dakle kad radiš za mene, ne smiješ piti i ne smiješ psovati. Ako ćeš da piješ, pi neđe drugu. Ovdje nema pića i ne smiješ psovati jer kod nas je početak i završetak sa maltarom. Dakle, sve malterišu. Dakle, ljudima je to uzrašica. Allaha mi znao sam ljude opominjati puno stariji od mene. Kad govorim on lane, ja kažem da izvineš. Kaj što da izvineš? Preko lanos? Joj, pa kad neću više, puf. <laughs> Pa je to opet? A, kaj pust me, bum. I ja opet, opet, opet. Sve dok dakle, ne strpim zadnji atom snagi da prekini, ja ne odustajem. Jer ja kajem, to što ti govoriš, šetan te samo koristi. Šetan te samo koristi da govori tvojim jezikom. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi wa sallam, kada bi ulazio u kupatilo zašta od šejtana bila Allahumme eh, auzu billahi minel khubthi wal khaba'ith. Kažu mu fesiri da se radi od, o muškim i o ženskim džinima, to jeste šeitanima. Pričao sam vam nekad podavno, ako sjećate tu za dvije godine, dakle, da je njihov život kao život ljudi, žene se, imaju svoje porodice, rade i tako dalje, tako dalje i da treba dobro čovjek paziti šta i kad radi. To jeste, naše su kuće postala mjesta za staništa džina i šeitana. Mi smo im ostavili korpe za smeće u kupatilima i u kuhinji, ali tako ili nije? Imamo korpe za smeće gdje se oni okupljaju i ne možeš ih od tamo istjerati. Dakle, njihov život je kao život ljudi. Nekada davno su zvali jednog naših šeha, bilo je to možda 90 ili 91. godine, oko 90. godina, kažu džini su uzeli dijete u jednoj porodici, bacili ga sad grade. Najveće su spavali. Kako su to uradili? Ono što mi kažemo mjesečar. Znači, uzeli ga pod ruke i izveli ga. I gurnili ga sa zgrade. I sad je še i došao u stan da uči ruku da, da, da pofata onaj šeitane. Šeitane, to bilo kod ovih vam naši egzorcizam. Jel, lov na duhove. I kaže šeji, stupim ja u kontakt sa džinima i pričam ja sa njima. Kaže, njegova mati od tog djeta koji su oni bacili, kaže, ovo je bila samo osveta za naše djete. Jer je, kaže, mati ušla u kuhinju, uzela je, kaže, nož, oklizala se na ploče, kako je pala, zaklala je naše, kaže, djete. I kaže, djete za djete. Mi to ne vidimo, mi ne znamo šta se dešava. Zbog toga ulazak na takva mjesta uvijek bio kako? Evo da bilo nešto rađim, bismillahirrahmanirrahim. Kad čovjek se diže iz posle, bismillahirrahmanirrahim. Kad ležu posle, bismillahirrahmanirrahim. Dakle, čovjek to ne smije zaboraviti ili recimo pričao sam također pričao čovjek koji je putovao sa svojom porodicom, putovao između Mekke i onaj, odnosno Medine i Jemboa. Jemboa grad tamo gdje se desla Mareketo Bedr Kubra prema moru, Crvenom moru. Kaže, napali su džin na porodicu i ode ovaj kod šeha i kaže, šeha, tak tak imam probleme. Na, imam jednostavno probleme u tjelesti. Šeha njemu učio ruke, progovori džin što ćeš kaže u njemu, što ga je zijetiš, kaže ja zijeti on mene. Kaj kako? Kaj sjedio sam ja svojom ženom i djecom ispod nadvožnjaka, odnosno podvožnjaka, i kaže večerali smo onaj, i on je kaj došao stao gore i pomokrio nas. I kaže ja sam, ja sam riješio da mu se osvijetim. Što znači, zato šta kaže Allah poslanik sa se, nemojte mokri, nemojte vršiti nuždu gdje? Fiturukat. To jeste na putevima, niti u stajaćoj vodi. Postoji razlog za to. Postoji razlog za to. Kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Nek niko od vas ne jede sa lijevom rukom, jer neće je, odnosno nek niko od vas ne jede niti pije sa lijevom rukom, jer kogod od vas jede sa lijevom ili pije, jede ili pije sa lijevom rukom, šejtan jede i pije sa njim. Ovo je ajet kod velikog broja ljudi, to se liječi od malehna kod djece, to jeste da se ne dozvoljava djetetu da, da se nijete na, lije, odnosno na lijevu ruku. Postoje različite metode odvikavanja djeteta, da se djetetu onaj, dakle, na najljepši način da spustimo se ruka ispod stola. Mi kad smo išli u medresu, nas je bio e, profesor Ismet Bečić. On je bio strašno strog po pitanju onoga ko ostavi komad ljeva da ga vrati, da ga baci. Svako bi se vratio za hastal, morao ga je pojest. I bio je strog po pitanju lijeve ruke. I odmah kaže, u njega je bila uzrešena momčinovca momčino, ruku pod stol. I ti si mora staviti ruku pod stol, stisniti je levom nogom, jedeš desnom rukom. Ispustiš kašku, otkriniš komad ljeva usta i tako. Ali lijevo nismo nikad smio koristiti. Dakle, nisam smio pomoći da otkriniš ljep. To je bilo učenje, to je bilo edep, to je bila kultura. To se isto može uraditi kod kuće. Zna se nekad des, sjedniš za sob s čovjekom, pomeniš ga nekoliko puta, nemoj ne, o, kaže, ja zaboravim, ne možeš zaboraviti. To je dakle stvar navike i nemoguće da čovjek jede lijevom, ne prihvala da čovjek jede lijevom rukom. Ebu Zijada Tahan kaže, čuo sam Ebu Horeira da kaže da je vidio Allaho poslanih sam sam čovjek kako pije stojeći, pa mu je rekao povrati, kaže zašto? Kaže, da li bi bilo, sad, bilo ti bilo drago da sad on pije mačka? Kaže, ne, gadim se. Kaže, onda je sad on pio onaj koji gori, to jeste šeitan, ovaj hadis bilježi imam Ahmed. Jer šeitan, dakle, s odom ovom hadisu, šeitan pije u to vrijeme. Kaže Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam, da čovjek zna šta mu se dešava, e, dok pije stojeći, povratio, ne znaš šta se dešava u stomak, povratio. U hadisu od Ibn Omera kaže da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kad se pojavi sunce i kad zalazi sunce, ostavite kaže namaz. Jer kaže ono izlazi, dakle sunce izlazi i sunce zalazi među šejtanovim rogovima. I tada on postavlja svoj arš da bi se ljudi njemu onaj okretan njega obožavali. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također u sunenima se bilježi hadis da je zabranjeno da sjedi između osunčanog i hladovine. Dakle, između ova dva, to jest da sjedi čovjek napola. Kaj je sallallahu alaihi sallam, to su mjesta gdje sjedi džini i šejtani i to su mjesta gdje čovjek se lik mijenja. To jest kad čovjek kad polovi sjenka, ima jedan dio svijeta, jedan taman, smiju mu se šejtan, šeitan. Kako se zaštititi od šeitana? Kaže sallallahu alejhi ve sellem hadisu od Abu radi allahu anhu varla. Onaj ko kaže la ilaha illallah wahdahu la sharika leh lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir stotinu puta kaže sallallahu alejhi ve sellem kao da je oslobodio 10 robova. Biće mu upisano stotinu sevapa, biće mu izbisano stotinu dijela i to će mu biti kao zaštita toga dana od šejtana sve dok ne omrkne. A onaj dakle niko neće dakle, doći sa boljim dijelom, osim onoga ko dođe više od njega. Ovo je najbolje da čovjek radi u toku svoga dana, dakle, kroz namaze. Dakle, kroz namaze raspodijeli. Ako su dnevni namazi, dakle sabah, povodne i kindija, da na tim namazima rasporedi ovaj zikr da bi uspio. Jer ljudi počesto kažu, ja ne mogu, ja se umorim, kako ću to puta reći, la ilaha illallah, la sharika la, la hawla wala quwwata illa billah, la kulli shay'in qadir. E, je mnogo. Ljudima je mnogo da zikri dvije, tri minute, a nije im teško da sjede pred televizijom sa hatima, posebno kad se radi o filmovima, kad se radi o utakmicama i tome slično. Također, Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sellem o zaštiti od džina i šejtana je učio, dakle, Hasan i Hussein učio je Muawidatein, to jeste Kulevu zubra bil felek, Kulevu bil nas, i tom prilikom dok je učio njima, Allah sallallahu sada sam učio bi na ruke i onda bi potrljao rukama i to je Allah sallallahu sada sam rekao za čovjek koji hoće da se zaštiti noću, da uči sebi na ruke i onda se potrlja što više može od svoga tijela onaj, da dostigne rukama. Također, kada je riječ o šejtanu i njegovom djelovanju čovjek koji snovi kaže Allah poslanik sallallahu Allah sada lijepi su snovi od Allaha, a el hulm, to jeste kada čovjek doživi poluciju u noći, to mu kaže od šejtana. Ako kaže neko usnije nešto ružno, kaže ako se, nek se, probu, ako se probudi, neka pljucne tri puta na lijevu stranu, neka utiči se, od, e, neka se zatraži utočiš kod Allaha, od tog zla, neće mu taj san ništa naštetiti. Jer snovi, ljudi koji imaju problema sa sihrom, koji imaju problema dakle, sa, sa napadom džina i šejtana, onaj ko boli od šeitanskog dodira, oni non stop imaju noćne more. Zašto? Znači, mora, rekao sam malo prije, to jeste čovjek liježe, e, čist sa zikrom, a isto tako ako se probudi noću, da zna kako će se zaštititi jeste učenjem audibilne. Kaže Aisha radijallahu anha, pitali su ljudi Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam o vraćarima, pa kaže sallallahu alejhi ve sellem nisu oni niko i ništa, to jeste oni nikakve snage, pa su rekli Allahov poslaniče, kaže, govori na neke stvari ponekad u kojima ima istine, kaže sallallahu alejhi ve sellem to je, kaže, riječ istine, koju, kaže, džin ukrade kad se objavi stanovnicima nebesa. Kaže, pa on tu kad je čuje, kaže, u ušima mu zvoni kao kad kokoši kokodaču. Pa onda kad sa njom naveži stotinu drugih riječi. Ovaj hadis bilježi imam Bukhari. Također kod imam Bukhari, od Ebu Rere smio da je Allah poslanih sallallahu alaihi sallam rekao, kada Allah odredi neku stvar na nebesima, meleci udare krilima. Pa kažu, počinili smo se kaže, osjeti se njihova, odnosno čuje se njihova krila kao lanci, kao veliki lanci kad zvekeću. A onda se one svijesti, meleci izgube svijet, fi, svijest. Kad im se vrati svijest, kažu šta je rekao naš gospodar. Kažu, rekao istinu, on je uzviše, on je velik. Pa kaže, čuje onaj koji krade vijesti sa nebeskog, nebeskog odnosno zemaljskog neba i zove se mu Stareka Sema. Kaže, pa ako uspije da je donese vračarima i gatarima, prije nego što ga stigne zvijezda, on kaže, kaže, riječ ili dvije, je dakle, jedne ili dvije informacije prenese im i to je to. A onaj koji ne uspije njega zvijezda stigne, to jeste ono što kažu, zvije, ena zvijezda pala po želji želj, po, za želj želj. Nije ja vidi za želj želj, reci, a ubi bila ime šeitan rađin, jer tog trenutka, dakle, znaj da je poginuo šeitan. I to koji šeitan, maksus oni koji kradu, to jest koji kradu vijest. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, možda kaže uspije da je prenese prije nego što ga stigne zvijezda, pa sa njom kaže slaži stotinu laži. <clears throat> Toliko o džinima i šejtanima, jer prošli put nismo uspjeli završiti ovo poglavlje. Sad dolazi poglavlje o stvaranju Adema, ali i salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, dakle u prijevodu značenje da ne citiram ajte, da uzme nam puno vremena, I kad tvoj gospodar reče melecima, ja ću na zemlji postaviti halifu. Rekoše, zar ćeš na njoj postaviti onoga koji će nered činiti i proljevati krv? Mi ti, kaže, slavimo i mi ti zahvaljujemo i mi te veličamo. Kaže, ja znam ono što vi ne znate. Podučio je Adema, zatim Allah su sunatala sve nazive. Zatim je, kaže, pokazao melecima. Pa je rekao, recite mi nazive ovih stvari. Ako istinu govorite, kažu, uzvišen se ti, mi znanja nemamo, osim onoga što nas ti podučio. Uistinu ti znaš sve, ti si mudar. Kaže Ademu, da i ti, kaže obavijest o imenima ovih stvari. Kaže, kada im je Adem rekao imena tih stvari, reče Allah, zar vam nisam rekao da znam gaj, to jeste nevidljivo nebesa i zemlje, i da znam ono što javno iznosite ono što krijete. Poslije ćemo mi govoriti o tefsiru ovih hajeta, čitao vrijeme. I kad smo melecima naredili da učinje seždo Adem, učinili su svi osim i blisa. Stekver, uzoholio se i bio je od nevjernika. Pa je odbio. Pa smo rekli, Ademe, nastani ti i tvoja žena džennet, jedte iz obilja, šta god hoćete, ali se nemojte približavati ovom drvetu, pa da ne budete od onih koji su nepravdu učinili. Pa je šeitan zaveo, onda je iz dženeta izveo. Pa smo rekli, svi iz njega iziđete, jed drugima ćete biti neprijatelji. Na zemlji ćete kaže, živjeti i uživati do određenog časa. Pa je Adem dobio riječ od svoga gospodara, objavu, pa je Allah subhanahu wa ta'ala oprosti, on je onaj koji prašta, on je milostiv. Rekli smo, siđite njega svi. Ako vam dođe od mene uputa i onaj ko bude uputu slijedio, neće strahovati, niti će žaliti, a oni koji budu nevjernici, budu ulagali naše ajete, negiri naše ajete, to su stanovnici vatri, u njoj će vječno boraviti. Kad je Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo govorili ovdje, dakle, ovo su govorili tefsir, kad je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, inni džajnu filardi halife, ja ću na zemlji postaviti halifu. Većina mu fesira, većina profesora, doktora, magistara islamskih nauka iz neznanja, totalnog džehla. Dakle, imaju problem. Kažu, Allah je sebi halifu postavio. Halifa je namjesnik. Ili onaj koji dolazi iza, dakle, iza nekoga. Dakle, jedni drugi ćete nasljeđivati. Što, ka, što, kao što stoji u drugom ajetu, وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ On nas je stavio kao šta? Halifama na zemlji. To jest, jedni drugi ćete, jedni iza drugi ćete dolaziti. A nisu Allahove halife. Jer iza Allaha nema nikoga, prije njega nema niko. Prošli put smo o tome govorili. Bio je, a prije njega niko nije bio. I ostaće kad sva stvorenja umru i niko iza njega neće ostati. To smo govorili prošli i pretošli put, ako se sjećate. Tako da ne može Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nema Đalešanu halife. Pa su meleci rekli, zar ćeš na zemlji postaviti onoga koji će nerije činiti i krv proljevati? Jer su znali meleci šta se desilo prije sa džinima i binima, dakle stvorenja koja su bila prije ljudi. Ibn Abbas, dakle, <clears throat> kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada su džini počinili nered na zemlji, ubijali su bine, onda je Allah subhanahu wa ta'ala poslao dakle, onaj skupinu ljudi, odnosno poslao je i Iblisa kao vođu da ih protire, pa su ih protirali na ostrva i na more. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja znadim javno i tajno. Kaže, znadem javno ono što ste vi rekli. Zašto postavljaš halifu na zemlji? A znam i ono tajno. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala znao za trenutak kada Iblis u sebi sakriju. Također, ovi ajeti gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَقَالَ أَنْبِيُونِ بِيَسْمَاءِ هَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Obavijesti me ovoj nazivima ovih stvari ako istinu govorite. Kažu, mi nemamo znanja. Osim onoga što sam nas ti podučio. Ti sve znaš, ti si mudar. Kaže Adem Dehim, kaže reci. Pogledajte teoriju Islama, kakav odnos islam ima prema čovjeku. A to mi, dakle, mi kažemo da je Allah Đerlešanu stvorio Adema po uzoru na sebe, udah, dakle stvorio ga svojim rukama te bar kvitala i udahnuo mu dušu od sebe. To je naša teorija. Ateisti, miskini kažu šta? Majmuni kažu šta? Aha, vi ste rekli od majmuna, aha. Dakle, majmuni tvrde da su nastali od majmuna. Fakat su majmuni. A ko je stvorio majmuna? Kao početna materija. Šta ćemo s majmunom? Iako je Darwinova teorija davno oborena. Dakle, da genetski kod kod majmune, kod ljudi nije ni nalik. Dakle, nije ni sličan. Pored toga što se e, njegova struktura tijela razlikuje, te srčane komore, te predkomore, te ulaz u srce, te artire, ova, te, te aorta, ona, te... nema nikakve veze sa majmunom. Ali ne mogu ateisti prihvatiti. Zašto? Jer materialisti i ateisti vežu se za materiju. Odtuda, draga braćo, i kufr i želja za obožavanjem nečega što se vidi. I odatle želja <clears throat> za uh, uobličenjem Boga. Da se Bogu dadne lik i naliči i da se njemu okreći. Dakle, to je osnova kufra. A mi kažemo da ga je Allah subhanahu naučio svim nazivima. I Adim je znao sve ono što mi je bilo potrebno tada. Nije Adem znao za riječ klonirati, Nije Adem znao za svemirski brod, to je tačno, ali Adem znao od Allaha podučen za sve ono što mu je bilo potrebno da prenese na koga? Na svoju djecu. Pa kažu, dakle, kad dođemo do toga, da je Adem, ali islatu selam, dakle, nije otišao s ovoga svijeta dok nije ostalo za njega 400.000 njegovih potomaka. A to, dakle, to su e, mišljenje, ali nebitno. Ali Adem i njih naučio ono što je njega Allah Đelešanu naučio. <clears throat> Zatim smo, kaže, melecima, da iz počasti prema Ademu naredili da mu učine seždu. Jer kad su vidjeli meleci kako je Allah Đelšanu, kakav je Allah Đelšanu stvorio džennet za ono što je stvorio svojim rukama od gline i naredio da mu učine seždu, kažu, gospodar naš, daj nama ovaj džennet kaže ne mogu dati, kaže neće dati, kaže dženet ono onome što sam rekao budi, a ono je bilo i ono mi što sam kaže stvorio svojim rukama i udahnuo sam od svoje duši. Pa je čovjek počašćen bio time da mu meleci učine seždu. Imate danas pojedini sufijski sekti koji dan danas čine seždu. Mi smo pitali jednom starog sufiju, preselio je, molim Allah, što nam se smili. Onaj, što čini seždu nakon svakog farza? Kaže, ova sežda uvijek Adem, ali i svatu se nama. Dobro, reko, ima prevaziđena, pa nije kada je prevaziđena, sve kada je do smrti. I činio je tu seždu, e, sve do smrti. Dakle, Adem, ali se na to selam je počašćen time što ga Allah stvorio svojom rukom, što mu je dahnuo svoje duše, što mu je naredio, dakle, što je naredio melecima da mu se pokloni, to je da učinje seždu, i time što ga Allah Đelšanu naučio. Nije čovjek nastao od majmuna, čovjek nije životinja, i čovjek nije se patio i učio onako kako oni kažu, homo sapiens, neandertalac, ovaj, onaj, veruje se, bio gore, popio se na drvo, izišao iz vode, pa popio se, pa sišao sa drveta. Ne ima od tog ništa, Bibi. Jer sva ta teorija koja se pojašnjava, koja se učinja, to je bilo prije kroz marxizam i sociologiju, to se, dakle, djeci, onaj, e, bubalo u glavu. Danas, hvala Allah, profesori, odnosno, dakle, nastavnici, ne govori više tako. Slabo ko više spominje Darwina u teoriju, nego prihvataju. Ili čak što više djeca ne, dakle, neće da prešute. Jer imate vjeronauku, imate biologiju. I onda će, ako bude ova iz biologije djeca predavao čega djeca nastala, nastat će problem što dvije, na vjeronauci. Tako da djeca će se sama pobuniti. Međutim, Iblis, Allah ga prokleo, kao što kaže Hasan al-Basri, prvi je Iblis koji je koristio analogiju. Pa je rekao Iblis, ja sam bolji od njega. To jeste, mislio je za sebe da je bolji od Adema zato što je Adem od Ilovače. Ilovača je imala svoje stepene kako je dakle prolazila njegovo stvaranje. Kaže, pa je odbio seždu i zbog toga je obožavano i sunce i mjesec zbog tog njegovog kijasa, to jeste zbog njegove analogije. Kada se radi o tekstovima šarijatskim, analogija ili kijas nemaju ulogi zbog toga što postoji naredba to je Allah Đeršanohu rekao melecima, to jeste kad je naredio da mu se pokloni, pored, dakle nakon naredbi nije više važilo ničije mišljenje, to jeste ni meleka, ni samoga Iblisa. Od Iše radi Alana, ne znam je Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam ovaj čin, odnosno ovo je ispomenuo i taj smo hadis problem nas prošli put, kad je melec stvoren od svjetlosti, a džin je od vrhova od vatri, a Adem je stvoren od onoga što vam je spomenuta. Kaže Hasan al-Basri, radi Allah, uh, e, e, radi Allah, kaže Iblis nikad nije bio od Meleka nikoliko je treptaj oka. Kaže Ibn Hošib, bio je od džina, kad su počinili, kaže, na zemlji Fesat, Allah subhanu ta'ala je poslao vojsko od Meleka. Pa su, kaže, protirali ih na mora i na ostrva, a Iblis je bio od onih koji su bili zarobljeni, među njima pa je bio odveden na nebesa. I tamo mu je bio naređeno da učini sež do Ademu i tu nije prihvatio. Ima Mahmed bilježi Ode je fukahe da je rekao, čuo sam Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Šeitan, kaže, stoji ispred čovjeka na njegovim putevima. To jeste, neće pustiti čovjeka nigdje da hodi, a da mu on neće pokušati, dakle, prići. Kao što stoji u hadisu Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, šeitan ne ostavlja čovjeka nikad u namazu. U namazu mu priđe, pa kaj, sjećaš se onoga, sjećaš se onoga. Kaže, ako, ako mi, ako ne znaš gdje si šta ostavio, gdje šta, šta zaboravi, kaj samo za nije dva rekiata, šeitan će te sve ispričati. I puno puta kad trebaš selam, a numa sjećaš se, kaže, e, sjetio sam se, namaz sam se sjetio. E, ide, kaže, daj ono, e, tu je. Šeitan dođe, ne da. Taj se šeitan zove kako? Hudum ili hindum. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, rekli smo Ademu, nastan se ti tvoja žena u džennetu, jete iz njega izobilja i nemojte se približati kako hoćete, nemojte se približati ovome drvetu ovaj džennet, kao što i dakle, to su različite mišljenja mu fesira, ovaj džennet nije bio vječni džennet, iako postoji određeni član gdje Allah smo kaže El dženne, nego se odnosi na džennet koji je bio pripremljen maksu za Adema i njegovu ženu, jer im se tu pridružio i sam šeitan, jer šeitan u vječni džennet nije dozvoljen ulazak. Također, kad Allah subhanahu ta'ala kaže izađite iz njega, to jeste spuštanje iz dženneta, nije nužno da bude dakle, sa nebesa, jer se položaj dženeta ne može odrediti u odnosu na nas. Dakle, ne zna, dakle, nikako je zemlja, zemlja kruga, kru, okrugla, jel, jel, poput jajeta, ne može niko reći dženet je onda, jel dženet je ondje. Tako da se onaj, e, o dženetu koji je, u kojem je bio Adem, ali islatu selam, ne radi se o vječnom dženetu. Kaže, Ademu je bilo, osjetio je samoću. Kaže, pa je zaspuk. Ovo je još jedna teorija jer džennetu nema sna. Zašto džennetu nema sna? Da ljudi ne propustu ni jedan trenutak uživanja. Dakle, non stop, otvorene oči, non stop stalni užitak. Ja znam, ja vidim kako se vi smijete, ja znam šta je vama užitak. Biće tu jela i pića, bit će tu i posjeta, bit će tu i jahalica, bit će tu i konja, bit će tu, bit će tu svega. Tako da, bit će tu mnogi ra različitih vrsta uživanja. To što se vi smijete, bojice Allah. Kaže, Kad se probudio Adem, a.s., vidio je da žena sjedi pored njega, kaže, ko si ti? Kaže, ja sam žena. Oček si stvorena, zašto se kaže, stvorena, stvorena sam kada se ti smiriš uz mene. Kaže, pa su meleci rekli, Ademe, kako se zove? Kaže, Hawa. Odmah je znao ime. Nandertalac nije znao. Nandertal, nandertalac je imao ono palicu i toljagu, ženu preko ramena, za nogu odveze u pećinu. Tako je kod nandertalaca. Međutim, kod muslimana nije muslimani kažu i zato je kod žena jedno rebro, odnosno kod muškaraca jedno rebro manje. Ha? lijevo rebro jeste, lijevo rebro manje. Manje ima. Jučer čitam, kaže, kako tamo stoji? Ljudski ken. Izvadio, kaže, po dva rebra da može da stisne onaj struk. Pa žih bio šta bi ja trebao povati. Miskin. E uz bila već tarotip. Još ga lahami slikali. slikal ga sa onim steznjakom, ono, ono što žene nose, da, da imaju one uske strukove. Ali je povadio rebra, muško je to bio, muško nije više. On je prikaza. Ukucajte, ima čini se mirom lazu je bilo. Ukucajte, onaj prikaza likom i prikaza tijelom. I on je stanio se tu, kaže, skinuo je, odnosno izvadio je po dva rebra, Htio je više, ali nije smije doktor ispred poručivali, da bi mogu da stegne sakovu. Ovo buci, diš daš i jara, hodaj slobodno, subhanallah. Ali ok. Kaži sallallahu alaihi sallam, budite prema ženama dobri. Žena je stvorena od rebra, a kaže najuzvišeniji dio rebra je kriv. Dakle, gorni dio rebra koji se zakača za kičmu je on najkrivlji. I ovaj dio je ovdje najkrivlji i ovaj dio je ovamo najkrivlji. Kaži sallallahu alaihi sallam, ako ga pokušaš ispraviti, slomćeš ga, ako ga ostaviš, ostaće iskrivljeno. Budite prema ženama dobri ovdje je recept kako držati brak. A to jeste, samo šute. Jedine životinje koji se boji lav je lavica. Nema mi lava noćas. Dakle, jedine životinje koji se boji lav je lavica. Jedino pred njom šuti. I jedino od nje, dakle, hoće da pobjegne. Zato, ako hoće da budeš lav, šuti. Možeš da režiš na svakoga, na ženu nemoj da režiš. <laughs> dakle, ključ. Ako žena je ključ u drugome, priča nam neko već jedan brat, kaže, dođe čovjek uvijek pijan kući i žena dok on na vrata, ona odma ko riba. I on joj isto uče. Kaže, tuku, tuku, tuku, tuku, ljudi je ovdje ubije, non ubija. I ode ona kod gatara i kaže, tako i tako imam problema sa čovjekom, ubi me. Kaj što, kaj tako i tako. E sad će tebi kaj pripremiti nešto, odi tam do nesika, evo tova faša vodi, kaj dođeš, kaži, kad dođe on kuć, kaj čuješ bravu, kaj ti gutljaj, kaj drži dok on ne zaspi, kaj on zaspi prokutaj. I kaj to je trajalo, tak trajalo, trajalo, sve fino, ne tuče, on dođe, zaspi, ona proguta, on spava, nijako mi pričat, kaj je popila svu vodu, on na vrata, ona u usta, ona opet iz, iz, iz, tuče. Ona opet gata. Kaže, opet me tuče. Kaj e, pa šta ti, šta ti su nam, kaj potrošila sam? A kaj sad će te ponovo pripremiti, donesi motku, kaj te treba motka, tebi ne treba voda. Međutim, dakle, to sam i dodati, to su priče. Za uspješan brak, mi smo o tome, dakle, ja sam o tome govorio prije, onaj, na drugim predavanjima i ovdje. Za uspješan brak, najprije dolazi sam odabir, razumijevanje, slaganje, dogovaranje, slušanje onoga drugoga. U životu nema ništa silom i prisilom. Sve je stvar dogovora između supružnika. Razumijevanje, jer nije žena spremna za čitav život da ona bude šta? Ono što ti kažeš na, dakle, onaj, kako se zove, na daljinski, tak, tak, žena će uraditi. Treba i saslušati, treba i poslušati. Prošla su vremena onih nekada silnih, dakle, djeda i nana, kad niko nije smio da pisne kad se pojavi otac pred djedom. Gotovo. Tišina. Dakle, nema više toga. Vremena su drugačija. Zakon su drugačiji. Žene su zaštićena kategorija u našem društvu. Muškarci nisu. Kaže mu je žena neki dan, Kaže, non stop se priča isto ko čovjek žen. Daj mi je kaj čuda je isto ko žen čovjek. Rekla, Allah mi ima sigurna kuća prijavljena 52, 50 žena i dva muškarca. I kad su pravili intervju sa njima televizija, kaže, žena me tupa i prijavio sam se u sigurnu kuću. Ko ima ljudi koji tuku žene. Sad zavisi koga oženiš. Kaže, Allah te barke od ta'ala, Ola ta hrva hadiša, nemoj se približavati ovome drvetu. Neki mu feseri kao da se radila o grožđu, jevreji tvrde da, da se radilo o hinti, to je da se radilo o pšenci i o zrnevlju, a Allah najbolje zna o čemu se radilo, kaže Ibn Veheb, odnosno Veheb ka, Ibn Marebi, kaže radilo se o voću koje je bilo nježnije od onoga, od masla, mekše od masla, a slađe od meda, Allah najbolje zna. Iako se u Novom Zavetu prikazuje kao šta? Kao? Jabuka. Jabuka. Dobro. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَزَلَّهُمَا šeitan, šeitan je zaveo, فَأَحْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي A onda je to bio razlog da budu protirani iz onoga u čem su uživali. Uživali su nimetima, u ljepotama, u veselju i sreći, nisu se patili, nisu se mučili, nisu morali da razmišljaju. I sve je došlo od vesvese. Vesvese je njihovim prsima, jer im je šeitan predstavljao ono što im je zabranjeno, pa im je rekao, nije vam vaš gospodar zabranio ovo drvo, kaže, ilan tekuna melekene, u tekuna minel halidin. zabranjeno samo da ne postalo melecima, jel da ne budete vječni. A u suštini čovjek je bio u dženetu šta? Vječan, jer mu nije bilo onaj propisano. Niti da ogladni, niti da šta? Bude go, niti da umre. Kao što je, dakle, određeno za dženet koji moj malanče član da nas uvede sve. O kase huma, to jeste zaklonio se, šetanove zakljetve su važne, i rekao, ja sam vama savjetnik. Fe vesve se i lehi šeifan. Vesve se to jeste prikazivao mu je, uljepšavao mu je šeitan. Kaže Ademu, hoćeš da te kaže, uputi na drvo vječnosti i vladavine koja prestati neće. Kaže pa je šeitan, postoji mišljenje da je šeitan prvo nagovorio Havu pa da je Hava dosađivala Ademu, hajmo se najest, hajmo postati ono što nam je rekao. Međutim, Allah najbolje zna da se radi o Israilijatima, to jeste da nema veze sa Havom. Onog trenutka kad su okusili ove plodove, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, njenzeu an huma li base huma li urija huma se vatima. Tog trenutka im je šeitan, zbog toga što su kušali zabranjene plodove, dao da izgubi svoju odeću, s njegovim sebebom izgubili svoju odeću, da bi ih pokazao njihovu sramotu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah je stvorio Adema visokog sa mnogo kose. Kaže kao da je bio suha palma. Kaže, kad je pro, probao zabranjeno, zabranjene plodove, prvo što je, kaže, sa njega spalo, jeste mjesto, sa, odnosno odjeća sa stidnih dijelova tijela. Kad je pogledao u svoje stidne dijelove tijela, postidio se, sakrio se. Pa mu je Allah wa ta'ala rekao, "Adame, hoćeš od mene da pobjegneš, kaže, ne Allahu, odnosno ne milostivi, kaže, nego me je stid. Dakle, Adama je bilo stid zbog onoga što mu se već desilo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vaš otac Adem je bio poput visoki palmi, 60 podlaktica. 60 podlaktica izlazi koliko? Približno oko 30 metara. Približno oko 30 metara. Allah najbolji zna. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže قَالَ هَبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْنُ مُتَعَنُ لَحِينَ Siđite na zemlji, to jeste izađite iz dženeta i Adem, i Hava, i Iblis. I kažu sa njima je išlo ko? I zmija. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je naredio ubijanje zmija, kaže nikad sa njima nismo napravili primirje od kako smo zaratovali sa njima, to jest od vremena Adema alaihi sallatu wasalam. Spravnost ovih hadisa uh, Ibn Ketir ne spominje ovdje. Neki mu feseri kažu da je silazak, prvi silazak bio iz ženeta na zemaljsko, odnosno na zemaljsko nebo, a onda drugi silazak sa zemaljskog neba na zemlji. Međutim, ovo nema uporušta u hadisima Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže mu Mujahid, Allah subhanahu wa ta'ala naredio dvojici Melejka da izvedu Adema i Hau. Kaže, tog trenutka kad su ga izvodili iz dženeta, Džibril mu je skinuo krunu sa, sa, gra, sa glavi. Također, kaže, većina <clears throat> ovih predaja su israelijati, nemaju osnova u predama kod muslima. Mjesta gdje se spustila Adem i Hava, također u profesor se razilaze, kažu, spušteni su, spušteni su bili u Mekke, između Mekke i Tajfa, kaže Hasan al-Basri, rahmehullah ta'ala, Adem je spušten u Indiji, a Hava u Džidi. Iblis je spušten u Basri, na nekoliko milja od Basri. A zmija je spuštena u Isfahan. <clears throat> Sudi kaže, Adem je spušten u Indiji i sasvom je ponio crni kamen iz dženeta. Kaže, i to kad onog trenutka kad je hvatao listove, uhvatio je kamen, pa ga je onaj e, zajedno zadržao na sebi i donio ga tako na zemlju. Kaže, kad se Adem spustio na zemlju, Džibril je ostao sa njim da ga poduči svemu onome što mu je trebalo za život. Prvo što ga je podučio jeste podučio kako da za sebe šta sašije odjeću. Dok u predajama stoji da je prvi šio ko? Idrisa Vaislatu Salamu. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, najbolji dan u kojem se dakle pojavilo sunce je dan, dan petka, stvoren je Adem toga dana, tog dana ušao u dženet, toga dana izveden iz dženeta. Kada je Adem izve, izveden iz dženeta, <clears throat> neki mu kažu da je plakao 40 godina zbog onoga što je dakle, propustio, što je ostalo iza njega. Imam Buhari bideži predaju, kad se raspravljale Musa Ali alaihissalatu wasalam i Adem, pa kaže Musa njemu, ti si, kaže, sa grijehom svojim izveo ljude iz ženeta. i ti si, kaže, učinio ljude nesretnima. Kaže Adem, o Musa, tebe je, kaže, Allah odabrao sa svojim objavama i sa svojim riječima. Kaže, ružiš me za ono što je Allah propisao da će se desiti prije nek što me je stvorio. Kaže, sallallahu alaihi sallam, pa je, kaže, tu onaj, pobjedio Adem Musa ovo se sve hadisi ponavljaju o istome. Hadisi koji spominju, dakle, stvaranje Adema, kaže Allahu poslanik sallallahu hadis da je debu Musa Bešarija, Allah je stvorio Adema sa šakom, sa šakom zemlje i zato su, kaže, ljudi došli u različitim onaj, bojama. I bijeli, i crveni, i crni. Ima među njima loših, ima među njima dobrih, ima lahkih, ima tužnih, ima svakakvih. Kaže, Qasama ibn Zuhair, čuo sam Ešari da je rekao Allahom poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Allah je stvorio Adema sa šakom zemlje koju je uzeo sa zemlje, dakle zemaljski, dakle površine. Pa su došli, kaže, ljudi, onaka kakva je zemlja, onaka kakva je zemlja. Došli su, kaže, bijeli, crveni i crni, između njih ima, kaže, lahkih i tužnih i svakakvih i loših i dobrih i onih koji su između toga. Ibn Mesud prenosi od ashaba Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam da je Allah Đelešanu poslao Džibrila na zemlji, da mu donese zemlji sa zemlji, dakle površine zemlji, glini. Pa je zemlja rekla, utječem se od tebe da uzimaš od mene. Kaže, pa se vratio. A onda je rekao, gospodar moj, tražila utočište tobom od mene. Kaže, pa je poslao Mikaila, pa je se isto desilo i se Mikailom. A onda je poslao Meleka smrti, kad je zemlja rekla, utječem se Allahu od tebe da uzimaš od mene. I kaže, utječem se i Allahu od tebe da mi spriječeš da ne uradim ono što mi je naređeno. Pa je, kaže, Melek smrti, onog trenutka kada je ponio e, zemlju, znao dakle, vrste ljudi kakvi će biti stvoreni na zemlji. Allah najbolje zna. Kaže, Allah ga je stvorio svojom rukom da se ne može nad njim niko oholiti, pa se prvi uzoholio Iblis. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inni halikum bešara min tin, ja ću stvoriti čovjeka od gline, fe ida se vetu one faktu fihim er ruhi fe kulehu sađdin. Kada ga završim i kada mu udahnemo svoje duše, vi mu padnite na seždu. Kaže, najviše ga se prepao i bliz, hodao oko njega, ušao mu na nos, izašao mu na stražnicu. Pa je rekao, stvoren si za, za veliku stvar, za veličanstvenu stvar. Kaže, ako budem imao vlasti, uništit ću te. Kada je došao trenutak da Allah subhanat udahne dušu, rekao je melecima, kada udahnem, kaže, dušu njega, učinite mu seždu. Kada udahne Allah Đeršanu dušu, duša ušla u glavu, kinuo je Adem, ali sada to je sram. Pa su meleci rekli, reci Alhamdulillah kaže alhamdulillah, pa mu je Allah rekao irhamuke rabbuk, nek se smiluje tvoj gospodar. Allah Đešanu kaže Adem. Kaže, kad je duša ušla u oči, prvo što je Adem vidio bili su plodove dženecki. Kaže, duša mu nije bila još došla do nogu, pa je Adem, kaže, požurio prema dženeckim plodova i osjetio je glad. Kaj pa je pao? Kaže Allah, poslanik sallallahu, on kaže Allah subhanahu ta'ala, hulha linsanu min ađel, stvorene kaj čovjek od žurbe. Odmah je požurio. Kaže, kad su meleci učinili seždu, odbio je onaj iblis da bude sa onim koji su seždu učinili. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Allah kad je stvarao Adema, ostavio ga da stoji onoliko neoblikovane potpunjene gline koliko hoće. Kaže, pa je šeitan kružio oko njega i kaže, šeitan je znao da Adem se neće moći suzdržati, to jeste neće biti strpljiv. Kaže Ibn Hibban u svom sahihu, dakle bilježi predaj Anesa Ibn Malik, Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, rekao kada mu je došla duša do onaj do glave kihnuo je pa je rekao alhamdulillahi rabbil alamin Allah mu je rekao irhamuke rabbuk kaže Ibn Omer Allah subhanahu wa ta'ala kada je stvarao Adama stvarao ga od prašine zatim ga je stvorio u glinu zatim ga je stvorio u ispucalu ilovaču a onda mu je upotpunio njegov lik kad je došao do trenutka, dakle kada mu se tijelo oblikovalo kao pečena glina. Pa je Allah subhanahu ta'ala naredio da mu duša uđe, odnosno da mu je svoje duše. Duša mu je ušla kroz nozdrve, pa je kihnuo. Zatim mu je Allah subhanahu ta'ala rekao, jerhamuke rabbuk. Kaže Allah te barike ve ta'ala, Ademe, idi onoj skupini i kada je slušaj šta pričaju. Kada je pa je došao i nazvao im selama. a oni su rekli, valikum selam, rahmetullahi wa barakatuh kažu oni njemu Ademe, on Allah mu je rekao Ademe, ovo je tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka. Kaže, gospodar moj, ko su moji potomci? Kaže Allah te barek vetala, odaberi koji ćeš ruku Ademe. Kaže, odabrat ću, kaže, desnu, a oba dvije su ruke kod gospodara desne. Kaže, pa je pružio mu ruku, a u njoj sva stvorenja stvorena do sudnjega dana. Pa se, kaže, Ademu svidio jedan od njih, čije se lice isticalo svjetlosti. Kaže, koliko je onu, kaže Davud, jedan od tvojih potomaka. Koliko si mu dao života? 60 godina. Kaj dadi mu još 40, neku potpuni stotinu. Kaj je došao melek smrti Ademu, ali sve to selam, kaže on, melek u smrti, zar nije ostalo još 40 godina? Kaže, zar nisi dao svojem sinu, svom sinu Davudu? Kaže, sallallahu alaihi sallam, feđehade velike, feđehade durijetuhu, unesije, unesije durijetuhu. Dakle, prvi je Adem negiru, nisam ja dao, ja hoću da živim još 40 godina i prvi Adem zaboravio, kaže, negirat će njegovi potomci, zaboravljat će njegovi potomci. Ebu Hurera da nam kaže da Allah poslani sallallahu sallam rekao, Allah je stvorio Adena u sinu 60 podlaktica, zatim je rekao, idi poselame one meleke i slušaj šta će ti odgovoriti. Kaže, ovo je ono što ste odgovorili, kad im je rekao, assalamu alaikum, alaikum salamu rahmatullahi wabarakatuh, kaže, pa su meleci onaj E, nakon odgovora Allah subhanahu wa kaže ovo je, kaže, pozdrav tebe i tvojih potomaka i ovo je pozdrav sa kojim ćete ulaziti u džennet. Također hadis koji govori o Adem a.s. da je Allah subhanahu wa izuzeo iz njegove, iz njegove kišme sva, njegova, sva njegove potomke, da je podijelio u dvije skupine, pa je rekao te barke o ta'ala, ovi na desnoj strani u džennet i ne brinim, odnosno ne mislim o njima, i ovi, kaže, lijevi u džehennem i ne brinem za njih, jer je Allah osvrano tala odredba prestigla svačiju želju. Ibn Abbas kaže da Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Allah Đelešana je uzeo ugovor od Adema i njegovih dakle, potomaka na dana refata. Kaže, Pa je rekao te barke ve ta'ala, elestu bi rabbikum kalu bela šehidna. Zar nisam ja vaš gospodar, kaže naproti, mi svjedočimo. En takulu jeumel qiyamet inna kunan hada gafilin. Da ne biste rekli na sudnjem danu, bili smo, kaže Nemar, nismo ovo znali. Dakle, ovaj hadis se bilježi kod imama muslima, jedini hadis koji govori o tome kako Allah subhanahu wa ta'ala izuzeo iz Ademove kičme njegove potom, potomke. potomke. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada Ibn Adem kada čovjek prouči seždu pa učini seždu, šejtan se odvoji i plače kaže teško meni, teško meni. Njemu je naređena pa je učinio seždu i zaslužit će žennet, a meni je naređena pa sam odbio i meni je žennem kao što stoji kod imama muslima zabilježen ovaj hadis. Nakon toga dolazi priča o Kabilu i Habilu, gdje Allah subhanahu ta'ala kaže, spomeni im, kaže priču o dva sina, sina Ademova istinski onako kako su donijeli kurbane, pridonili kurbane, pa jednog prihvaćeno, drugoga nije bilo prihvaćeno. Kaže, ubiću te, a on mu reče, Allah prima od onih koji su bogobojazni. Ibn Mesud prenosio da sa, neki asala Allaho, posle neki asala Allaho i sada, da je Adem ženio djecu, to jeste kad bi Hava rodila, rodila bi muško i žensko, muško i žensko. Pa bi iz ovoga, dakle iz ovoga roda, muško ženio sa ženskom iz drugog roda i suprotno. Međutim, Habilu se svidjela njegova sestra koja je rođena sa njim. Pa je tražio od Adema da ga oženi njome, a Adem je odbijao i rekao je nije dozvoljeno, nego dozvoljeno da se dakle, uh, uzimaju iz različitih rodova. Kaže Adem, doneste kurbane. Habil je donio ugojenog ovna ili ovcu, dok je Kabil donio nešto od, usije, od usijeva pa se kurban prihvatao time što bi se spustila vatra sa nebesa, to jeste munja, pa bi nestao onaj kurban koji bi bio prihvaćen. Kaže, kad se je Kabil naljutio, rekao je, ubiću te. Kaže, Habil, Allah prihvata od onih koji su bogobojazni. Kaže, pa ga je udario sa nečim što je imao u ruci. Kažu, pošto je bio zemljoradnik, imao je nešto od alata, pa ga je udario alatkom. Drugi kažu, udario ga je kamenom. Allah najbolje zna. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kad se susretnu dva muslimana sa svojim sabljama ubica i, ubica, ubica i ubijeni će u džehennem. Pa su rekli Allahom poslaniče, znamo zašto ubica, a zašto ubijeni. Kaže, i oni kaže, trudio se da ubije svoga prijatelja. Kaže, sallallahu alejhi ve sellem neće ni jedna duša poginuti, odnosno neće izgubiti život nepravedno, a da neće Ibn Adem, imati, dakle to jeste Kabil, da neće imati udjela u tom ubistvu, zato što je on prvi na zemlji onaj počinio ubistvo. Kaže, nakon toga nema potvrđene pre, a, e, predaje, kaže, nosio ga je na leđima 40 dana, neki kaže da ga je nosio godinu dana. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bi se meso pokvarilo da nije bilo jevreja. Zašto? Jer je vrema bilo mjesto dato da ga jedu onoga dana kad ga ulove. Pa su ga oni gomilali, a bilo im je zabranjeno da ga gomilaju. Pa ga je Allah uništio i kaže sallallahu alaihi sallam da nije bilo tog njihovog postupka, ne bi se mjesto kvarilo. Tako da Allah najbolje zna koliko je nosio na svojim leđima. Kaže, nosio ga je 40 dana i neki kažu godinu dana, nije znao kako da ga kopa. Pa je Allah subhanahu ta'ala poslao meleke, odnosno poslao mu je, dakle, onaj da vidi onega, pomozite već, Gavrana, da vidi gavra, Gavrana kako ukopava onoga koji ga je ubio. Kaj, nije, nije znao kako će ga kopati pa su umelec podučili ga kako da kopa u zemlji, kako da smjesti svoga brata. Ibn Hibban bilježi u svom sahihu od Ebu Zera. Ga je rekao sam Allahom poslaniče koliko ima vjerovjesnika, ali 124.000 koliko je od njih poslanika, kaže 313. 313 vjerovjesnika. Ovo je zato što je nakon, dakle, kad se završila misija Ademova na zemlji, ja sam malo prije spomenuo, da na zemlji nakon Adema Alisatu Salam je ostalo oko 400.000 njegovih potomaka. Neki kažu da je bilo mnogo manje. Kada je došla smrt Adema Alisatu Salam, poželio je plodove dženecki, pa je poslu, kaže, svoju djecu da mu donesu. Pa se Melec susreli sa djecom, kaže, gdje ste, i pošli smo da mu donesu, kaže, on je završio sa zemljom, dakle, sa, sa dunjaličkim životom, vratite se. Kaže, pa se vratila njegova djeca sa Melecima, a Melec su ponijeli već sa nebesa čefine. I onda su, dakle, kad, su, e, kad mu je Melek smrti uzeo dušu, naučili su i kako da ga ogasule i kako u čefine da ga umotaju i kako da ga ukopaju. Kaže, pa, su, pa je Džibril rekao, o sinove Ademovi, ovo je, kaže, vaš sunet na zemlji. Ibn Kathir kaže sahih, odnosno misnar mu je sahih. Kaže sallallahu alaihi sallam, melec su donijeli četiri tekbira. Melec su donijeli četiri tekbira kad su mu klanjali Nakon Adem alaihi sallatu wasalam, ostao je njegov sin koji šif. Šif, u našem jeziku se to piše šit, ali šiti i šif nema nikakve veze, jer su šija, znači dakle, dolazi sa ajnom i nema veze sa šifom, ali i to selam, on je ostao da onaj naslijedio je svoga oca i njemu je također on se smatra također poslanikom, odnosno vjerovjesnikom, kao što je došao nekim predajama da laha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu je spušteno 50 sahifa od Allaha te bareke ve ta'ala. Nakon njega došao je Mihail, a onda nakon Mihaila dolazi Idris, a Idris, ali sad to sranču, biće sljedeći put, iako njemu nas tu malo priča, da dolazi Nuh, ali sada tu. Wassalamu ala sallallahu ala sallam, ala sallam, ala sallam, ala sallam, ala sallam, ala كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي